nutrajoi contra o demenso. Dum la lasta iardecoi, ciam pli cae pli da homoi vivas pli longe. Anta hoc de chiaroi, la vivo de brasilano dauris mesume mal pli ol quindec iaroin. Non tempe gi atingas pli ol septec iaroin. En quelcae aliei landoi, hoc dec iaroin. Bella progresso sed belai progressoi foie al portas novain problemoin. Iu pli da maliu nulloi en la mondo, des pli da casoi de demenso. En nia dudec unua iarcento, ili estas iam milionoi, cio representas grandan socian defion. Du trionoi el la casoi de demenso estas causatai de la morbo de Alzheimer. Quancam la germana psichiatro cae neurologo Alois Alzheimer prescribis tion malsanon unua foie en la iaro 1901 kiel presenilan demenson, nur post plurai iardecoi gi farigis suffice conata cae timata. Ancora ne existas tauga curacilo contra o demenso. Gis nun, medicinistoi apenau successas procrasti gian evoluon per medicamentoi cae aliai rimetoi. Esploroi montris che educigio cae constanta lernado dum la tuta vivo helpas contra o gi. helpas paroli plian lingvon crom la denasca. Shaine ancao regulae corp exerzoi cae bonae interrilatoi en la socia vivo. Sed kio pri la nutrajoi? Ciu existas iu dieto kiu protectas contra demenso? Oni abunde esploras pri tio. Oni testis la til nomatain antioxidain substansoin, vitaminoin A, C, kai E, kai carotenoidoin. La resultoi gis nun estis suffice el revigai. Tamen, fresha articolo publicigita en la prestigia monde conata revuo Neurology, lumigis esperon cirrilate. Sciencistoi analisis datumoin de pli ol sep mil personoi, pli ol quardecvin jarai, cae sequis ilian evoluon dum dec sep iaroi, ca ili trovis tri substansoin en la sango de tiui homoi, ciui statistice ligigis al mal pli granda risco de demenso inter homoi pli ol ses dec quin iarai. Iliai nomoi estas complicae, cae malfacile esperantigeblei. Luteino plus ze axantino kai beta cryptoxantino la datumoi estis statistike al justigitai relate al socie economiae statoi estas forte indicoi che tiu substanzoi protectas la cerbon kai faciligas sanan maliunigion oni ancora nescias precise kiel ili faras tion. Oni nescias ancau, ču nutrajoi en havas suficien kvanton, ču oni besonas supplementoin. Ne gravas parceri la complica nomoin de tivi valorei antioxidae substansoi. Suficias noti kie ili trovidias. La du unuae en verdae folioi kiel brassico, spinazzo, broccolo, cae in piso. La tria in fructoi, kiel, orangio, mandarino, cae persimono.